Homoi besonas dum vintro pli da dormo. Homoi besonas dum vintro pli da dormo ol dum somero. Lau nova studaggio, la faso de intensae sonjoi exemple dauras dum la malhelai monatoi ie duona horo pli longe. Lumoi, bruo, au heitado en grandai urboi ne changis ion en tio. La interna dorm horlogio tic tacas ancora o ciel antau jarmiloi. Nia studagio montras che la dormo de plen cresculoi changigias en urboi laula sezonoi, diras esploristo de la clinico Charité en Berlino. Lia te amo sequis la dorm conduton de circa 300 tricent personoi dum unu iaro cae la resultoi estis publicigitai en faca periodaggio. Dudec, gis tridec procentoi de ciui personoi en grand urboi suferas pri malregulezoi de dormo. Clarigas la esploristo, quiu estas cefa curacisto en Berlino. Li esploras pri dormo cae chrono medicino en alia hospitalo en Berlino. Pacientoi, ciui tie estas curazzatai, suferas pritiai malregulezoi de dormo, ancau in contexto cun psicae malsanoi. Circau tricent pacientoi de la clinico partoprenis en la studo pri evoluo de dormo dum la sezonoi. Dum ciu monato estis plenumita tiu cele tri taga testo, ce ciu la esploristoi dum nocte registris mesur valoroin de la test personoi. Ce tio ili attentis che la personoi de nature vecigis, do sen vecorlogio au simile. Ciu foie, la resultoi de la dua nocto estis analizitai, cae comparitae cun la registrajoi de la ceterae monatoi. Laula esploristo, la studo estas la unua, quiu esploris la dorm conduton en natura circauajo, sen artefarita lumo, sen technicae reguligoi de temperaturo, au sen bruai culissoi. La regulae testoi liveras datumoin kiwi estas compareblai de monato al monato, ca ili tiel ancau montras, kiel la dormo adaptigas al naturae shangioi de temperaturo cae lumo. La resultoi de la studo montras, che la songio faso de la dormo dum vintro dauras ie duona horo pli longe. La tiel nomata rem faso, faso de rapidae oculmovoi, intensigias directe alla fino della nocto cae gi povas amplexi gis 25% della dormo. Gi servas alla prilaborado della dormo cae estas plei proxima alla veca stato. La test personoi dum vintro dormis ancaue unu horo pli longe oldum somero. Plue, la esplorista teamo rimarcis pli longe dauranta in fasoin de profunda dormo dum autuno, precipe dum novembro. El biologia vit puncto, la homoi do besonas pli da dormo dum vintro. Plei multai homoi tamen restas dum vintro sen change productivae, Cio laula la studagio povas conduci al sento de el cerpigio. Precipe dum la monato e februaro cae marto. Por contraoefici al tio, la esploristoe recomendas en litigi pli frue. Ali case povus aperi malfacilagioi pri concentrigio, cae povus pli altigi la risco pri infectoi. Sezonezzo estas cie ce esta, ce ciu vivajo sur citiu planedo, diras la esploristo. Quancam en grandai urboi povas regi constanta nivelo de bruo, quancam povas esti helo dum ciu horo de la diurno, cae quancam la temperaturae valoroi povas esti grado gradoin pli varmae, en la homoi tamen tic-tacas ilia biologia horlogio. La esploristo aldonas che generale la sozioi adaptu sia in dorm cutimoin, inclusive de la dauro cae la horo de en litigio alla sezono, au ili agordu la horo in de lerneio cae de laboro alla sezona besono pridormo.